Круглі й мутні вийшли наверх. Світлі ази наслали нам цього сина пітьми, щоб розкрити витівки ворогів, сказав в кінці Свен. Світле око Одіна спочило ласкаво на його вибранцях. Їдьмо негайно. Якщо прийдемо вчасно, захопимо ще ворога у сні і одним махом можемо закінчити війну за Волинь. Волинь багатий край. Те, що маємо взяти завтра, треба взяти нині. Уже сіріло на сході, коли ятвяги прийшли у порубані ліси біля мощаниці. Арнес, Вен і Ламкес опинилися на дорозі, якою минулої днини тікав до них Албаз. Від півночі та заходу ліс підходив тут під дворище на дві стріли з лука. На схід лежало селище, на південь оброблені поля та сіножаті. Простір між лісом і частоколом був порожній, зарослий тільки низькою травою. На ній паслося або спало кільканадцять коней а біля них лежали на землі два пастухи. Мовчки виступали з темного лісу громади ятвягів, усіх їх могло бути до двох тисяч. Решта залишилися в лісі, розкинена вздовж шляху, а було їх удвоє стільки. Четвертина мала коні, інші йшли пішки. Аж ось із близького озерця понісся крик журавлів. Мов на даний знак обидва конюхи зірвалися з землі і стали зганяти коні в табун. Не сподіваються нас у дворищі, сказав Ланктас до Свена. Це й кивнув головою. Так, але як тільки табун причвалає додому, пробудяться всі, треба наступати негайно, відповів. На даний знак ожив ліс із кущів на окраїні лісу, наче хвиля припливу на скалистий берег, хлинули дві тисячі шкірами вкритих мужів. Коли добігли до дворища, тоді з тисячі грудей добувся не крик, а рев, такий страшний і нелюдський, що, здавалося, самі палі частоколу віраку постеляться мостом на глибокому рові, Та несподівано перші гуртки ятвягів чомусь стрималися, а в тиші ранку виразно і ясно почувся дзенькіт та свист стріл. Очевидно, дворище мало досить сильну залогу, до того ще й зблизька замість стріл стали вилітати вбивчі ратища. Свен, досвідчений борець, збагнув одну мить, що має перед собою приготованого ворога. З архіва остроколу посипалися ратища і стріли. Із шляху з розмахом доскочили ятвяги до частоколу і стали його рубати. Даремно намагалися гридні і ополченці списами спинити напасників і разити їх крізь кожну шпару. Швидко попадали поодинокі палі, а в кінці й ворота. Рев тріумфу загримів над дворищем і на чолі найхоробріших вдерся арни на майдан. Гей, до складів, кричав він і з усіх сил біг за гриднями, які, відперті від частоколу, засіли за мішками та бочками. Вони заздалегідь зробили з них друге забороло не гірше першого, і з-поза нього знову стали сипати дощем стріл на ворогів. Найближчі ватаги послухались Свена, але Ланктас, який ступав за ними, стримався. Десь здалека від лісу щораз виразніше долітали якісь вигуки та зойки, ніби від гомін бою. Почувся навіть тупіт коней. Що це було? Кунігас, Кунігас, закричали раптом тривожні голоси. Ми в засідці, рятуй себе і нас. Назад рішив мить досвідчений ватажок. Назад гукнув на своїх і вискочив крізь розрубані ворота дворища на пасовище. А тут побачили його очі цілковитий погром'я твягів. З глибини лісу за його ратниками висипалася ціла юрба руських ополченців. Бояри на конях давали їм лада, куди краща зброя дурібів, ширила між переляканими ворогами заколот. Вмить догадався Ланктас, що всі волості знали точно про час і місце нападу і заздалегідь зібралися на радь. Він нагадав собі, як мало людей бачив він по дорозі сюди і зрозумів, що супроти об'єднаної сили всіх волостей не витримає його ватага. Мерщів ліс наказав і сам подався туди, а за ним, наче бджоли за маткою, бігли стривожені ятвяги. Ось уже і ліс та тисячами ніг розтоптана дорога, якою прийшли вони туди. Ось і їх коні. Стій, пошукати князів, нагадав собі Лантес. За якийсь час прибіг знесилений Сувен. Де Арне? спитав. а його Паркунас. Хто знає, чи він теж не був у змові. Дивись, що діється. Справді, ятвяги стовпилися на доріжці біля Кунігаса, та більшість їх була ще на галяві у бою з боярами та кметями. Вони ослонювали від ворот та падали при тому сотнями. Ще більше їх кидало злиденну зброю і піддавалося. Бранці в'язано мотуззям, а переможці бігли далі. Було очевидно, що ще хвилина і вся ватага піде в розтіч. Бігом радив Свен. Бігом. гукнув кунігас. Перед нами свої. Щодуху бігли ятвяги шляхом, залишаючи все своє добро і награблене. Коли ось на шляху щось заблищало і замерехотіло. Глухий тупіт кількох сот коней почувся виразно. Це не гурток і не сотня, а ціла дружина. Мов буря громовиця гірським жолобом котилася шляхом ватага їстів. Попереду горів золотистий шолом та маяв яскравий плащ Соломирича. За ним суцільними рядами бігли гридні в гострокінчастих шоломах із довгими списами попереду себе. Вістрі були криваві, замовкли ятвяги і стали, мов укопані. Раптом якийсь розпачливий голос прозвучав над ними. На цих списах кров наших братів, тікайте, хто може. Дюрба ятвягів розбіглася, розповзлася вмить, наче всякла в гущавину по обох боках дороги. Тільки небагато лягло їх під копитами коней гриднів Соломирича. Зате на галяві коло дворища лежало поверх тисячі вбитих, а вдвоє стільки пов'язано, як бранців. Рівно половина ворожого загону лягла під мощаницею. Військо Свена, яке мало в злуці з місцевими варягами опанувати Київ, було знищене, границя держави забезпечена. Одно тільки дратувало переможців, що між побитими не було.